जे ज़मीन मां यानी आसमान मां मींहुं थो वयसे जंहिं मथां रिस्क थो फुटे हेठि ज़मीन ते यानी ॿई जॾहिं ज़मीन आसमान पाण में मिलनि था पंहिंजे फंक्शन में पंहिंजे कम में कार काज में तॾहिं तव्हांखे रिस्क थो मिले रिस्क ईअं कोन्ह मिले मतिलबु पाणी खां सवाइ फोट कोन्ह थींदो पोख कोन्ह थींदी बनी कोन्ह थींदी पाणी किथां थो वसे हाणे तव्हांजो सिस्टम ॾिसंदो साइकिल ऑफ रेन जेको आहे सो जो ककर था थियनि पोइ मींहुं थो वसे पोइ पाणी थो थिए पोइ दरिया वहनि पोइ दरिया वरी समुंड में था पवनि पोइ हीअ थो थिए सॼो साइकिल जेको आहे सो आसमान ज़मीन जे ॿिन्ही जे फंक्शन मिलाइण सां थिए थो या आयो नासुस कुरु नियमत नियमत अलाह मीनस समाए वल आरद यार ज़ुख हुकुम तव्हांखे रिज़्क थो ॾिए आसमान मां मिनस समाए वल आरद ज़मीन मां हा आसमान मां किरे कोन थो मन असलो आहे असां ते अल इस्लाम जे क़ौम ते हो पर को ॿियो फूड जेको आहे सो किरे कोन थो पर जेको पाणी अचे थो आसमान मज़ा मींहुं थो वसे असीं चवंदा न मींहुं अचिजे पाणी सां असीं कोन था वञी पोखियूं असीं त वाह हुजे पर वाह में जेको पाणी अचे थो उहो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां जिते सिंधू नदी जी ॻाल्हि था कयूं त मोनसरवर ढंड आहे कहिड़ी आहे उते पंहिंजो पाणी गॾु थो थिए उतां ई खां पोइ हले थो वाह थी वई हलनि पोइ हुनखे आबसीन आबसीन थो चयो आबसीन सिंध माना सिंध पोइ वरी इंडस रिवर थी ठहे पंहिंजी अॻिते उन में वरी चनाब ऐं रावी ऐं सतलज ऐं पंहिंजो इहे जहलम जेलम सभई अची मिलनि थियूं पंज नदी थी थियनि पंजाब थो चइजे हिन इलाइक़े खे पोइ जेको सॼो इंडस डेल्ट आहे सिंध में अची पाणी जेको आहे हाणे वञी पंहिंजो लीको थो बचे पंहिंजे जाम शोर वटां पोइ पाणी लभे कोन थो वीचारो पोइ दरिया असांजो सुकाए छॾियो वीचारे पंजाब पोइ हाणे मतिलबु त पाणी जेको इहो अचे थो सो ज़ाहिर मथां पहिरीं आसमान में लहे थो उहो इन में सां हिकिड़ो साइकिल आहे पाणी जो ख़ारी ख़ैरु आहे खां सवाइ ॿियो को अलाह कोन्हे अलाह हिकिड़ो ई आहे उहो ऐं जेको मींहुं वसाइण वारो बि उहो ई आहे अलाह जो कोन मुख़्तलिफ़ अलाह आहिनि जंहिंजा फंक्शन्स विराया पिया आहिनि ला इलाहो तू फकून पोइ केॾांहुं भॼंदा था वञो केॾांहुं फेरिया था वञो यानी तव्हां अलाह जी ॻाल्हि खे छो नथा मञो हाणे पहिरीं फस्ट ऑडियंस जेको आहे सो आहे कुरेश मके जो जंहिं ते सूरतूं इहे नादिल थियूं आहिनि जंहिं ज़माने में पर सॼी काइनात जा जेके मुस्लमान आहिनि मुस्लमान पर जेके बि इंसान आहिनि या आयो हनास इंसान ज़ात खे ख़िताबु आहे भॼंदा था वञो हाणे अॻिते बि क हे मोहम्मद मुस्तफ़ा वसलम जेकॾहिं तोखे कूड़ो था चवनि कूड़ो कनि था तोखे त पोइ तोखां अॻु में जेके रसूल हुआ खे बि ईअं माण्हुनि कूड़ो कयो हज़रत तूं अलाम खे बि कूड़ो चयाऊं हज़रत हूद अलाम खे कूड़ो चयाऊं हज़रत अलाम खे कूड़ो चयाऊं हज़रत इब्राहिम अलाम खे कूड़ो चयाऊं हज़रत इसहाक ऐं याक़ूब ऐं यूसुफ अल इस्लाम ऐं मूसा ईसा सभिनी खे के माण्हू हुआ जन कूड़ो कयो के हुननि जे पोयां थी लॻिया थोरा थोरियूं थोरियूं उमतूं हुयूं जेके लॻियूं थी पोयां फ़क़ति क़बलिक कुज़ रुलिना तुर्ज उलमूर पर सभु मामला जेके आहिनि से मोटनि था अलाह ॾांहुं यानी असांजे साईं चयो त वेचारीअ वारे विधा कम करीम ते अलाह ताला ते सभई कम सभु कम जेके आहिनि से अलाह वटां थियनि था यानी जेको ईमान थो आणे सभु अलाह जे मर्ज़ी सां अलाह जे तौफ़ ॾियण सां माण्हू ईमान थो आणे जेको नथो ईमान आणे काफ़र रहे थो त उहो बि अलाह जे मर्ज़ी सां काफ़र थो रहे मतिलबु त तूं गणती न कर मोहम्मद मुस्फ़ सलाहु खे अलाह ताला फरमाए थो न बि पाके त तूं गणती न कर मतिलबु तोखे तुंहिंजो कमु आहे रुॻो भलाहुल मुबीन पधरो करे माण्हुनि खे ॿुधाइण जी हुन खां पोइ तुंहिंजी ज़िमेदारी ख़तमु आहे ज़िमेदारी पोइ असांजी आहे असीं ॼाणूं इहे क़ौम ॼाणे इहे माण्हू ॼाणनि तुंहिंजो कमु न आहे जो तूं वेठो पंहिंजे पाण खे हलाक करी पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ में विझी पाण पाण खे गणतीअ में विझी इहे ॻाल्हियूं अलाह ताला क़ुरशी में बि रांदि कयूं आहिनि सभु मामला सभु मोटाया वञनि था सभु कम अला ताला ॾां यानास वरी फरमाए थो इंसान ज़ात हाणे पंजी नंबर आहे ताला जो वाइदो ताला जो वाइदो वाइदो कहिड़ो आहे वाइदो इहो आहे तव्हांखे बांस बादल मौत उथारींदासूं तव्हांखे जन्नत ई जहनम जो जेको वाइदो असां कयो आहे वईद कई आहे उहा हक़ु आहे असांजी कूड़ कूड़ी ॻाल्हि न आहे हाणे इन ते सॼो मतिलबु त इहो टे जेके अहम ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में सॼो आहे त हिकिड़ो तौहीद जी ॻाल्हि त अलाह ताला हिकु आहे हिक खां वधीक कोन्हे ॿ न को टे न को चारि न को पंज न को सत न को ॾह न को पंद्रहं न को हज़ार न को करोड़ सम्झो इहे सभई जेके ॿिया ख़ुदा अलाह ताला सां शरीक था करियो उहे सभु खूड़ा आहिनि इहा मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि पहिरीं आहे ॿियो रसूल जेका मूं मोकिलिया आहिनि पंहिंजो हज़रत आदम अलाम खांज़नू हलाम हज़रत इब्राहिम हूद पैगम्बर सभई जेके मदद मूसा ईसा इस्लाम मोहम्मद सलाहु सभई नबी जेके आहिनि रसालत जी ॻाल्हि आहे टी ॿी ॻाल्हि इहा नबी असांजा सचा आहिनि पर हक़ आहिनि खां पोइ जेको टी ॻाल्हि बास बादल मौत जी ॻाल्हि आहे जेका सभु ऐं जेका चई थी वञे तव्हांखे भई तव्हां उथंदव ऐं तव्हांजो जनताईं जहन आहे पंहिंजो हू रिवाड आहे हूअ पनिशमेंट आहे हूअ तव्हांजी जज़ा आहे हूअ तव्हांजी सज़ा आहे त इहे सभई ॻाल्हियूं हक़ आहिनि या इहो हन्नास इन वाइद लाइ हक़ुनि इहो वाइदो हक़ु आहे इहो सचो वाइदो आहे पको वाइदो आहे फला तगुर्रनि न कुमल हयात दुनिया पोइ तव्हांखे धोखे में न विझे हयात हयाती हीअ दुनिया जी दुनिया जी हयाती त न युर हुर गुरूर गुरूर पाण त मगरूर आहे चयोसि मगरूर आहे मगरूर जी माना उहा असुलु थी त हीअ माण्हू धोके में आहे जो हथु थो करे دھوکے थो करे پر में आहे पर دھوکے महाराज तव्हां धोके में न रहो फला यला तौर कुम् तगरकुम्हि तव्हांखे धोके में न विझे हयाती दुनिया जी दुनिया जी हयाती दुनिया में जेके तव्हांखे ज़ीनतूं जेके तव्हांखे माल मता तव्हांखे पुठि औलाद ॿनियूं फसल पंहिंजो डोर ॾींहं सभु ॾिना अथऊं महल माड़ियूं सभु या तव्हांखे धोखे में न विझे त पोइ तव्हां उथंदो कोन मरण खां पोइ न कोई दुनि धोके में रहो त मरंदुसि ई कोन को सभु को माण्हू मरंदो सभु को पोइ वरी उथंदो अलाह ताला जॾहिं हुकुम थींदो अशर जे ॾींहुं पंहिंजे क़यामत जे ॾींहुं सभु को उथंदो फला त न घुमियलु हयात दुनिया तव्हांखे धोखे में न विझे तव्हांखे मगरूर न करे मगरूर जी माना सिंधी में पाण चवंदो आहे मगरूर आहे माना अठी लो आहे वॾाई थो करे तकबुर थो करे पर असुल में माना उन लफ़्ज़ु जेको आहे त हीअ माना आहे त इहे धोखे में पियल आहे <clears throat> न कुमल हयात दुनिया फला तगरन न कुमल हयात दुनिया तव्हांखे हयात दुनिया जी हयाती त गुरूर में न विझे धोके में न विझे वला यरन बिलाहिल ग़रु ऐं न धोके में विझे तव्हांखे अलाह सां धोकेबाज़ उहो धोकेबाज़ कहिड़ो आहे धोकेबाज़ शैतान जेको धोके थो ॾिए तव्हांखे उहो तव्हांखे धोकेबाज़ धोके में न विझे इहो त फला फला वला यरन कुलाहिल गरूर गरूर पर आहे माण्हू इहो बि कढी सघे थो भई तव्हांखे ग़रूर तव्हांजो तकबुर जेको आहे तव्हांजो न तक पर माना असली आहे त धोकेबाज़ उहो जेको आहे जेको तव्हांखे धोके में थो विझे उहो आहे ग़रूर उहो आहे मगरूर सम्झो त पोइ उहो तव्हांखे धोके में न विझे हाणे उन नालो वठे थो ईंदे अॻु ईंदड़ आयात में पंजी नंबर में त इहो ग़रूर केरु आहे धोकेबाज़ केरु आहे इन शैतान लकुम अदूबुनि फत ख़िज़ू हो अदूआ इहो शैतान आहे जेको गरूर आहे धोखेबाज़ सो शैतान आहे जेको तव्हांखे धोखे में थो विझे उहो तव्हांजो दुश्मन आहे लखुम तव्हांजे लाइ आहे अदून धोखे पंहिंजो तव्हांजो दुश्मन आहे अदू आहे तव्हांजो धोखे वेरी आहे तव्हांजो वेर वेरी आहे फ़त ख़िज़ू हो अदूआ पोइ हुनखे पंहिंजो दुश्मन करे वठो उनखे पंहिंजो वेरी करे वठो उनखे पंहिंजो दोस्त सॼण करे न वठो त तव्हांजी गुण घुरण करे हुनखे तव्हांजो ख़ैर ख़्वाह आहे ख़ैर अंदेश आहे सूरत ऐराफ़ में पर वियाई त शैतान चवे थो हुनखे इंसान खे आदम अल इस्लाम खे चई त मां तुंहिंजो घण घुरो आहियां ऐं ख़ैर खां आहियां तुंहिंजो <laughs> नास आहियां तुंहिंजो नास जी माना नसीहत करणु पर नासी माना ख़ैर ख़्वाह खा गणगुरो त हिते अचे थो अलाह ताला त पंहिंजो उनखे पंहिंजो शैतान करे वठो इन शैतान खे पंहिंजो दुश्मन करे वठो इन शैतान लखुम अदू तव्हांजो आहे बि दुश्मन फत ख़िज़ू आदू आहे तव्हां पोइ हुनखे शइ पंहिंजो दुश्मन वेरी करे वेरीअ खे वेरी करे वठिबो वेरी खे सुञाण करे वठिबो विछूअ खे पंहिंजो दोस्त करे वठिबो त ॾंग हणंदो भला खे पंहिंजो दोस्त करे बग़ल में खणी कीसे में खणी हलिबो त पोइ नेठि हिकिड़े ॾींहुं ॾंगींदी वेंदो भला हा सिजंदा पंहिंजो नवाब साहिबु हो वीचारो ताजपुर जो पोइ नेठि हुनखे वीचारे खे ॾंगी आई ऐं असांजो घोट साईं पीर पीर पीर साईं पीर घोट शाह खयो घुमंदो अलाए छा थियो नेठि पोइ उहो इन ॾंग में मरी वियो की छा थियो भला खे त सॼण करे हुनखे की प्यार पोइ हिकिड़ी लंग हणंदी हिन शैतान युनू मिन असाब सईर हू शैतान जेको आहे छॾे थो पंहिंजे ग्रुप खे पंहिंजे हिज़ब खे पंहिंजो जेको ग्रुप आहे पंहिंजी जेको टोलो अथसि जेको पंहिंजा पंहिंजी कंपनी अथसि एसोसिएशन जेका हुन ठाही आहे हुन जेको छा चइबो आहे ठाहियो आहे उनखे सॾे थो छाजे लाइ त सॼे हुननि खे इन मां यद हिस बहू हू पंहिंजे सॼणनि खे पंहिंजे टोले खे सॾे थो ली यकूनू मिन असाब सईर त हुननि सां पंहिंजो जहनम जा माण्हू थियनि यानी जहन में विंदड़ मज़ा थियनि असाब थियनि जहन में वञण वारा थियनि हिनजो इन करे थो सॾे तव्हांखे खुम तव्हांखे सॾे इन करे थो तईं बि हुन सां गॾु शरीक थियो वञे दोदख में हाणे दौरख में पढ़ण लाइ असांखे घुराइण लाइ छॾे थो अलदीन कफ़रू उहे जेके दौरख में कहिड़ा वेंदा हुनजी अॻी आयत जेका हुन ते अलज़ीन कफ़रू लहोम अज़ाबुनि शदीद उन्हनि जे लाइ अज़ाब सख़्तु आहे हुन जे लाइ पनिशमेंट जेका आहे सख़्तु आहे वलदीन आमनू अलाह ताला फ़रमाए थो पर जेके ईमान आणनि था हाणे हिन वक़्तु कफ़र काफ़रनि ऐं ईमाननि वारनि जो हिकिड़ी आयत में अलाह ताला बयानु थो फ़रमाए त वज़ीन आमनू उहा आमिल सालिहाती जन ईमान आंदो ऐं अमर सालिह बि कया लाहौ मगफ़रतुनि उहा अ अजरुनि कबीर त हुननि जे लाइ मगफ़रत आहे हुननि जे लाइ बख़्शिश आहे ऐं हुननि जे लाइ वॾो उजूरो आहे अजर आहे उजूरो अजर हुन बदिलो तमामु वॾो आहे हाणे हिन में ॻाल्हि कजे त अल्ला ताला फरमाए थो अल आमनू ॿई गॾियूं ॿई ॻाल्हियूं गॾु हलंदियूं अल अस इन इंसान लफ़ी ख़ुशि इलीन आ मनू अमिल सालियात सवाइ हुननि जे जिन ईमान आंदो ऐं जिन चङा कम कया हिकिड़ो ईमान पधरो आहे शरीयत जे हिसाब सां हिकिड़ो चए थो अलाह इलाही इलाह मोहम्मद रसूल अलाह पर हू हुन दिलि में अलाए छा आहे पोइ चङो कमु को करे ई कोन थो को अमल साहले करे ई कोन थो माना हू रुॻो ॾेखाव जे लाइ ईमान मतिलबु ज़बान सां रुॻो कई हुनजे दिलि में ईमान कोन्हे इन करे ईमान जॾहिं माण्हू जो पधरो थींदो जॾहिं अमल बि सारे कंदो त पोइ पर अर्मल सारे ई कंदो जॾहिं तौफ़ीक़ अलाह ताला वटां मिलंदी जॾहिं अलाह ताला वटां इज़त हुकुम मिलंदो तॾहिं हू तौफ़ीक़ अमल सारे जी तौफ़ीक़ मिलंदी तॾहिं ईमान जी तौफ़ीक़ थींदी इहे ॻाल्हियूं सभई पर इहो जेको ॻुझी ॻाल्हि हिन में हिन ॿिनि में पधरियूं ॿ ॻाल्हियूं आहिनि त ईमान चई आऊं मुस्लमान आहियां ॿी ॻाल्हि आहे त अमल सारे बि अहिड़ा भई हू निमाज़ रोज़ो इहे जेके सभई हुकुम आहिनि ज़कात रोज़ा रखे थो ज़कात ॾिए थो फलाण करे थो हज भॻत जो अथसि करे थो फलाणी इहे ॻाल्हियूं थियूं पंहिंजो थंबा थिया इहे ईमान जा पंहिंजे इन वञा ॼण ख़बर पए भई मोमिन आहे छॾाए थो पाण खे सोई आहे पर जेकॾहिं कमु चाहे करे ई कोन थो चए मुस्लमान आहियां पर कॾहिं हुनखे ॾिठो कोन त को निमाज़ पढ़ी कॾहिं कोन ॾिठो त को रोज़ो रखियईं कॾहिं कोन ठईं त को ज़कात ॾिनई कॾहिं कोन चऊं कमु कयईं सभई पुछा कमु कंदो त हुते धरती ते पाण खे सॾाए थो त आऊं पंहिंजो मौलवी आहियां पंहिंजो मोमिन आहियां पंहिंजो ॾाढो भलो माण्हू आहियां अहिड़ो आहियां ओहिड़ो आहियां तूं भलो आहीं पर तुंहिंजा कम जेके आहिनि से त शाहिदी त तोखे केरु ॾींदो न को जबल शाहिदी ॾिए न को ज़मीन शाहिदी ॾिए न को वण ॾिए न को पखी ॾिए न को पकड़ ॾिए तुंहिंजो चङो कमु त को तो कयो कोन्हे को हिन करे कीअं थियो अमल साह हे ऐं ईमान हे ॿई गॾु आहिनि ऐं हिकिड़ो माण्हू चए थो त आउं अमल साह ॾाढा करियां थो वाकई करे थो पंहिंजो ॾाढा खूह थो खोटाए ॾाढा स्कूल थो खोलाए ॾाढा फलाण थो कमु करे पर हुनजे दिलि में ईमान आहे कोन को त अमल साले आहिनि ईमान खां सवाइ त उहे क़बूल न आहिनि अलाह ताला वटि छो जो उनजी क़बूलियत हिते ई आहे हुन जा जेके चङा कम आहिनि हुन करे हुनखे माण्हू खे तारीफ़ कंदा हुआ हीउ ॾाढो भलो माण्हू आहे फलाणो हिन अहिड़ा अहिड़ा कमु करे छॾिया हीउ ॾाढो फ्रंथ्रोपिस्ट आहे ॾाढा बसि ख़ैर खाई जा कमु कया अथसि इंसानु ज़ाती लाइ पर रब पाक ते हुनजो ईमान कोन्हे नबीहनि ते हुनजो ईमान कोन्हे आख़िरत ते हुनजो ईमान कोन्हे को त पोइ हुनजा कम जेके आहिनि हुनजो फ़ाइदो हिते हुनखे मिले थो आख़िरत में नथो मिले हिन करे फरमाईं तमिल मफ़रत आहे उन्हनि जे लाइ बख़्शिश आहे उनजे लाइ माफ़ी आहे अजर बि वॾो आहे कबीर आहे कबीर अज वॾो हाणे भेट थो करे चए त हू जेको हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे पंस बुछराई जी ॻाल्हि जेका तमामु सुहिणी थी लॻे जेको बुछराई जो कमु करे थो ॾिसो मूं अहिड़ो कहिड़ो का कमु कयो आहे बसि अहिड़ो मूं हीअं करे छॾिया आहिनि मूं हीअं करे छॾिया आहिनि बसि हीअं करे छॾियो बुछराई जा कमु जेके हुनखे सुहिणा थी था लॻनि हा वाह वाह वाह ऐं पंहिंजो हू वीचारे हिकिड़े मोकिलियो आहे मूंखे किताबु साईं बसि असीं हुते हीअं कंदा हुआसीं हुते हुते फलाण हीअं कंदा हुआसीं बसि असांखे मज़ो ई मज़ो बसि असां ॾाढा मज़ाक कयासीं वाह अड़े जवान जा पुटु तो वाह जा मज़ाक कया पर अफ़मन जी न लहू सू अमल ई हुनजो बुछो अमल जेको आहे पुछराईअ जो अमल हू ॾाढे फ़ख्रु सां थो ॿुधाए किताबु सॼो लिखियो अथसि वियो भला छा किताबु हा सॼो पुछराई जा कमु थो करे चए थो ॾाढा हसणासीं असां कमु कया हीअं कयासीं हूअं कयासीं हरी माना तोखे ख़बर कोन थो क़बर में वञिणो आहे त हिसाबु किताबु थींदो हिननि कमनि जो त की भुच्छाही जा तूं हुन फ़ख्र सां ॿुधाईंदो हिते मुंहिंजो ॿियो हिकिड़ो यार आहे उहो मूंखे चवंदो आहे इहे सभु जेके कम मूं कया भुछाही वारा इहे आउं हाणे किताबु लिखां पियो हू फलाणो कोन हो शाइर जेको हू वञो कहिड़ो अलाए नालो जो पंहिंजो उर्दू जो उन बि कहिड़ो किताबु लिखियो हो पंहिंजो आऊं बि ओड़ो थो लिखां किताबु चयो अड़े भेण अञा पुटु मूं चयो हाणे रब पा खां तूं ॿाधाए को माना को मगफ़त घुर को सतार आहे गफ़ार आहे आयूब पंहिंजा ऐब तूं ढकींदो त तुंहिंजा तूं हाणे ऐब पधरा थो करी मूं अहिड़ियूं पिछड़ायूं कयूं अहिड़ियूं पिछड़ायूं कयूं अहिड़ो कमु करे फ़ख्रु सां सम्झो पोइ तूं हाणे अहिड़ा कमु कंदे पोइ रब पाक खां कीअं तुंहिंजी थींदी ॻाल्हि ॻाल्हि कहिड़ी थींदी चई आऊं बसि किताबु लिखां थो मुंहिंजी ज़ाल चए थी मूंखे त ईअं न लिख पर आऊं लिखंदुसि छो जो मुंहिंजी दिलि बसि मूंखे ॻाल्हियूं इहे वणियूं जेके मूं कयूं जवानी में मुंहिंजो हाणे तूं भले लिखिजो लिखिणो आहे हाणे आउं तोखे छा थो करे सघां <clears throat> पोइ इन्हनि माण्हुनि खे अलाह सां हिते दर्ज सुहिणे नमूने सां ॿुधाए थो त अफ़मन ज़ीन लहू सू अमली ही हुनखे सुहिणा थी था लॻनि हुनजा अमल अमलो हसना पोइ हू हुनखे ॾिसे थो छोकिरी हू फलाणी कबाबु हू फलाणोरी पोइ असां पोइ हुनखे ॾेखारनि था ॾिसण में त अचनि उहे मूं अहिड़ा कमु कया जो वञी थी विया ख़ैरु पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो पोइ जंहिंखे अलाह ताला चाहे गुमराह करणु त उहो गुमराह थी थो जंहिंखे अलाह ताला हिदायत ॾियणु चाहे त हुनखे हिदायत ॾिए थो हाणे छा कबो अलाह ताला जो मतिलबु इहो हिकिड़ो लिखी हिदायत ॾियणु बि अलाह जे हथ में आहे ऐं पंहिंजो हिदायत गुमराह करणु जेको आहे छा थो करे थो जंहिंखे वणेसि हिदायत करे थो वणेसि फला तज़हब हसरात नबी पाक खे अलाह ताला फरमाए थो त पोइ तूं पंहिंजे जीअ खे पंहिंजे नफ़्स खे हसरत में न विझ विझो फला तज़हब नफ़ु अल इन्हनि ते इहे जेके मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि जंहिंखे चङाई चङाई नथी ॾिसण में अचे बुछड़ाई चङाई ॾिसण में थी अचे उन्हनि जे तूं हसत न कर नफ़्स खे पंहिंजे खे तूं हलाक न कर फलाह तज़हबु नफ़्सुक़ अल हसरात हुन ते अफ़सोस न कर इन अलाह अलीमुन बीमा यसनाउन अलाह ॼाणे थो जेके हू कनि था जेके माण्हू अहिड़ा जेके कमु कनि था उन अलाह ताला खे ख़बर आहे तूं ॼाणे थो तूं पंहिंजो गणती न कर रसूल पाक सलाह आसम खे तमामु ॾुखियो वक़्तु आयो हुजो हुनजा माइट मिट दोस्त हबाबु सुञाणो ॼाणू पोइ मतिलबु ॾिसो भई नथा ईमान आणनि त पोइ वरी गलती थी थी भई इन करे अलाह अल पाक घणी सूरतुनि में अलाह ताला पंहिंजे चए थो नबी पाक सलाह आसम खे तूं गलती न कर तुंहिंजो कमु रुगो ॿुधाइण आहे अलाह ताला पंहिंजी कुदरत जी वरी ॻाल्हि फ़रमाए थो अलाही उहो अलाह आहे जेको रिया मोकिले थो जेके हवाऊं मोकिले थो अर्स मोकिले थो मोकिले थो रिया रीह हवा हवा मोकिले थो फ़सीरो सहाबनि पोइ उहे जेके आहिनि से उहे ठारिहनि थियूं ककरनि खे हवा हवा हेठां पाणी बाप थी थिए बाप वञा पाणी मथे गॾु थो थिए ककर ठहनि था पोइ उहे ककर हलनि था सहाबनि ककरनि फसुकना हो अहिड़ा बल दिन मैतिन पोइ प्यारीनि थियूं पाणी पंहिंजे मोल धरती खे बलदिन मौत हा चए थो की धरती ॼण हिकिड़ी मोल थी ॾिसण में अचे न जा सुकी वई हली पाणी कोन्हे को त सोठ धरती लॻी पई आहे पोइ उन धरती खे वरी अलाह ताला जहिड़ो थो करे बाद मौत हा हाणे इहो हिकिड़ो मिसाल आहे हिन धरती जो ई त ॾिसो कीअं वणनि लाइ सभु पन छणी था वञनि वरी मौसमु अचे थी मींहं वस थो ई थो थिए पोइ उन सां जीरो था कयूं धरतीअ खे यानी उन पाणी सां जेको वस थो उनजे मथां अर्ध बाद जा मौत हा पोइ धरती जे मौत खां पोइ मौत धरती माना मरे हिन सेंस में कीअं जीअं असीं था मरूं पर मतिलबु त उन वक़्तु हू सुकल थी ॾिसण में अचे सफ़ा ठठ थी वई हली आहे हुन में का ओभर उभरियल कान्हे का वण टिण सभु सड़ी सुकी विया हलिया पोइ उहे वरी उभरे थी जहिड़ो जहिड़ी थी थी वञे धरती हिकिड़ी ॼण जाॻी थी पई हिकदमि हा वाह सभई वण टिण इहे उहो पकी पक मत ते जेके लहराइनि पिया कला लिखनि नुशूर नुशूर जेको आहे नश तव्हां जेको क़यामती ॾींहुं उथणु जेको आहे सो जहिड़ो थी उथणु उहो ईअं आहे जीअं वण टिण पखी बि जेके मौसमनि मंझि सर्दी जे मौसम खां पोइ जेको थिए थो या पंहिंजो अहिड़े नमूने सां जीअं चारि मौसमूं बदिलजनि थियूं पाण वटि सिंध में बि हिंदुस्तान में बि ॿियनि हंधि घणनि ई जॻहियुनि ते पोइ इलाही अहिड़े नमूने सां नशूर तव्हांजो थींदो अशर ऐं नशर नशूर नशूर उथणु जहिड़ो थी उथणु कदा लिखनि नशूर मन कानूरीद्ज़त के माण्हू आहिनि जेके ईमान नथा आणीनि इन करे जो चवंदा बसि असां आहियूं आहियूं न असां साईं एॾा वॾा माण्हू हीअ ॻाल्हि हाणे हीअ मुलो आहे हीअ नबी आहे पाकी सलाह ई इब्राहिम आहे ईसा आहे मूसा आहे फ़लामो अलसलम हाणे हिननि जे चवण ते असीं हीअ वीचारा ईअं पिया घुमनि फिरनि असीं बादशाह खां पियूं असीं फलाण इहे असीं हेॾा वॾा माण्हू असीं हिन जे ॻाल्हि ते हाणे पंहिंजी इज़त पाण चवंदो आहे असीं वॾा वॾा ई वारा आहियूं इज़त सॻा आहियूं सॻा आहियूं अज़ीज़ इहो इज़त मञा इज़त कहिड़ी माण्हू खे जेको सॻो पाण खे सम्झे थो सो इज़त वारो आहे पाण चवंदो आहे ऐं इज़त वारो आहियां इज़त कंहिंजी आहे की इज़त अलाह ताला जी ॻाल्हि फरमाए थो त इज़त जेका ॿिए कंहिंखे कोन थी जुगाए मनका न यूरीदुल इज़त जेको चाहे थो त मूंखे इज़त हुजे जो मुंहिंजो सभु को माण्हू मुंहिंजी इज़त करे हा तुंहिंजी इज़त कहिड़ी थिए त को भूडो घरोड़ो थो ॾेई पोयां खां जंहिं पुठितो वणाईं हाणे तुंहिंजी इहा इज़त आहे सोचे न साईं इज़त कंहिंजी आहे साईं मुंहिंजो आऊं ॾाढो अज़ीज़ु आहियां ॾाढो ताक़त वारो सगारो आहियां ऐं पंहिंजो हलां थो त बसि मुल्क सॼो बीहो रहे हलियो सॼो हेॾां होॾां थियो वञे थियो थापड़ियो वञे हलियो माण्हू किरियो पवनि पटनि ते चयो आहे ऐं मूंखां ॾिजनि था हीअं था कनि हाणे तुंहिंजी कहिड़ी इज़त आहे फलीला इज़त जमी आहे इज़त सॼी अलाह ताला जी आहे तुंहिंजो इलाही यस अदुल कलिम कलम उन ॾांहुं वञे थो जेको बि मतिलबु कलमो तई तव्हां ला इलाह चओ था जेका चङी ॻाल्हि चओ था सभु अलाह अलाह ॾांहुं वञे थी इलाही यस अदु चढ़े थी ससाद सूद सूद चढ़णु अहबत हुबूत आदम अल जो हेठि अचणु इहो ऐं बि तू ऐं हुनजो ऑपोज़िट ज़िद मुंहिंजो साईं ब्रोही साहिब जो ज़िद फलाणी शइ जो हिबरत जो ज़िद ॿुधायो छा फलाणे हुनजो ऐब जो ज़िद ॿुधायो हाणे ज़िद जेको आहे पंहिंजो सूद जो अहबत हुबूत हुबूत माना हेठि लहणु सूद मथे चढ़णु इहो हुनजो ज़िद आहे इलाही यस अदुल कलीम कलमो जेको आहे सो मथे थो वञे कलीम तयब कलम तयब कलम तयु माना पाक कलमो हाणे पाक कलमो हिकिड़ो त इहो ई आहे जेको ला इला इलाह मोहम्मद रसूल अलाह हिन खे कलमो तयब थो चइजे हिन जी साॻी हज़रत पंहिंजो सूरत इब्राहिम अल कलमतन तयबतुनि शजरतन तयबतुनि इहो ई कलमो आहे पर जेको बि मतिलबु त चङाई जो कमु चइबो उहो कलमो तयबु आहे अमल साल अमल साल जेको आहे सभु अलाह ॾांहुं वञे थो यानी ॿई ॻाल्हियूं अलाह ॾांहुं सऊद कनि थियूं सऊद सवाद सां सी स्वाद आईन वा अलूद माना मथे चढ़नि थियूं मथे वञनि थियूं वल अमल सवाल यर फाहू पोइ यरफा रफ़ा रफ़ा थी वेंदियूं मथे थी वञनि उहे बि अलाह ॾांहुं वञनि थियूं मथे खणंदो आहे उनखे वलदी न यम कुरू न से बुछराई जूं ॻाल्हियूं रिथूं रिथा थींदा आहिनि यम कुरू मकर कंदा आहिनि वेठा मकर करणु माना रिथर पोइ हाणे बुछड़ी रिथ उहा मकर पाण हिन माना में वठूं था पर अलाह ताला मकर करे थो माना रिथ करे थो जेकॾहिं अलाह ताला ॾांहुं जंहिं ॾांहुं मंसूब थी थिए त माना हू रिथ थो करे प्लैनिंग थो करे <clears throat> मुंहिंजो वलदीन यमुरू न सयात इन करे पोयां सयात आत न सयात माना रिथूं थो रिथे बुछराई जूं सयात जूं बुछड़नि कमनि जूं अज़ाब आहिनि शरीर उन्हनि जे लाइ पोइ अज़ाब शरीर आहे त सख़्तु अज़ाब आहे उहा मकुरु उहा यबूर हाणे हीअ जॾहिं आऊं आयत पढ़ंदो आहियां त मूंखे वीचारो शेख अयाज़ यादि ईंदो आहे अलाह हुनखे मक़सदु करे असांजो यार दोस्त कोन हो वीचारो पर पोइ रब पाक आख़िर में हुनखे ईमान जी का सुर्की ॾिनी जो हुन चयो बैत मां जॾहिं हुनजो पढ़ंदो हुअसि इहो त नेठि ॾहंदी केसी रहंदी धोके जी दीवार ओ यार सिंधरीअ खे सिर केरु न ॾींदो पर अहिड़ो लफ़्ज़ चयईं त धो नेठि त ॾहंदी केसीं रहंदी नेठि त डहंदी केसीं रहंदी हाणे हीअ माना बिल्कुलु एक्ज़ेक्टली क़ुर शरीफ़ जी इन वञा हिन आयत मा निकिरे उहो मकरु उलाहक उहो यबूर ऐं इहो मकर जेको आहे या जेका बुछड़ी रिथ आहे जेका बुछड़ो कमु जेको आहे इहो त ॾहणो आहे इहो त उला हिकु हो यबूर उहो जेको आहे सो तबाह थींदो बर्बादु थींदो मतिलबु इहो बिल्कुलु सेंस जेको आहे सो हुन इन पंहिंजे बैथ में चई छॾियो आहे अलाह ताला हुनखे मतिलबु इन चवण जे करे शायदि ईमान ॾिनो हुजे पाक हुन ते रहमत करे असां ते बि रहमत करे पंहिंजो ॿियनि जे सदके असांखे ते रहमत करे जे जिन ईमान आंदो आहे त इहा थी वखुरु उला एक हो यबूर ऐं जॾहिं हीउ पढ़ंदो आहियां वा मखुरु उला एक यबूर त मूंखे हुनजो बैथ इहो यादि ईंदो आहे त धोके यादि धोके के केसि नेठि त ॾहंदी केसि हीअं रहंदी धोखे जी दीवार जेको धोखो ठ लॻाए वेठा आहिनि पंहिंजे हुनजो